տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը Իսպանիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Սարգիս Հակոբյանն է, ում հետ զրուցելու ենք Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մանրամասների եւ Արցախի հետ կապված ծրագրերի վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շատ ուրախ ենք ծանոթանալու համար։ Պարոն Հակոբյան, Իսպանիայում մասնավորապես ո՞ր քաղաքում եք հաստատվել։ Բարև ձեզ։ Նախ եւ առաջ ես եմ շնորհակալ եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ եւ ձեր ծրագրին հենց հրավիրելու համար։ Իսպանիայում բնակվում եմ Բարսելոնային հարակից Սանտա Կոլոմա դե Գրամանե քաղաքում։ Ինչ ծրագրերի ուղղությամբ սկսեցիք աշխատել եւ ինչ ծրագրերով եք այժմ զբաղված։ Միտված համայնքային կյանքին եւ հայրենիք սփյուռք կապերին շատ հետաքրքիր ու թերևս բացառիկ ծրագրերից մեկը, որին դուք մասնակցում եք, Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան, այդպես է կոչվում։ Ինչ ծրագիր է դա, կխնդրեինք մի փոքր մանրամասնել եւ անձամբ ձեր մասնակցությունն այդ ծրագրին ինչպիսի բնույթ ունի, ինչ գործունեություն է դա իրենից ենթադրում։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը Սա նոր ծրագիր է, որը իրականացվում է Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի կողմից եւ ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները սեպտեմբերի 26-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ին գտնվել են Հայաստանում եւ մասնակցում է աշխարհի 16 երկրներից 20 երիտասարդ դեսպաններ, որոնց հիմնականում ամեն երկրից մեկ մասնակից կա, բացառություն Ռուսաստանից, որը որոնի 4 մասնակից։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ավելի ամրապնդել Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ կապը, զինել երիտասարդներին անհրաժեշտ գործիքակազմերով, որոնք որ ենկարոնան իրենց համայնքներում աշխատեն եւ այլ համայնքային կյանքը շոմի կերպ փորձեն ակտիվացնեն եւ ինչ որ մենք հմտությունները որոնք որ սովորել ենք եւ այն նոր գիտելիքները որ ձեռք ենք բերել Հայաստանում, նաեւ կարողանանք փոխանցել Սփյուռքում տվյալ համայնքներում նշել եմ իմ հարցազրույցներում կառավարության կայքում տված ինչպես նաև այլ լրատվամիջոցներում իմ առաքելությունը որպես Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան Իսպանիայում լինի ավելի ակտուալ եւ օրակարգ սարքել Արցախի հարցը հայ համայնքում, ինչպես նաեւ իսպանական քաղաքական կյանքում եւ հոկտեմբերից ինչ ես վերադարձել եմ Իսպանիա, այդ ուղղության աշխատում եմ եւ համ ասեմ որ բավական դրական արդյունքներ կա, բայց սա չի շակ որ մենք չպետք է շարունակենք այլ հակառակը։ Այսօր Արցախը մեզ համար առաջնային փուլ է եւ առաջնային խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական ոլորտում պատերազմից հետո մենք պետքա Սփյուռքում, հատկապես ես Իսպանիայում դատապարտողական հայտարարությունների ցանկը միշտ արձիական լինի, որովհետեւ մենք չպետք է այնինչ որ կատարվել է պատերազմում մորանանք այդ հակառակը սիվիլիզացիոն այսօր աշխարհը պիտի դատապարտի այնինչ տեղի ունեցել եւ բազմաթիվ այսօր բանաձևներ են ընդունվել եւ պատրաստվում է ընդունել թե մարզային խորհրդարաններում թե կենտրոնական կառավարության Եվրոպան այսօր խոսում է ժողովրդավարության մասին, պահպանում է ժողովրդական արժեքներ եւ նաեւ օրինակ է ծառայում աշխարհում եւ հորդորում է այլ երկրներին ժողովրդարական հիմունքներով շարժվել։ Եվ Հայաստանը լինելով ժողովրդավարության բաստիոն Ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը, մենք տեսանք ոնց աշխարհի լրության թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դրվեց եւ այսօր մենք պետքա շարունակենք կարծում եմ այդ նույն ոգով եւ հոգով ինչպես որ 44-օրյա պատերազմում էր սփյուռքը աշխատում այսօր նույնպես պիտի այդ ակտիվությունը շարունակվի այդ ուղղության ես աշխատում եմ եւ փորձում եմ անել այն ինչ որ հնարավոր է ինչքան հնարավորություն կա այս փոստում օգտագործել։ Եվ բնականաբար այդ ուղղության համագործակցում եմ համանքային կառույցների հետ, ինչպես նաև միշտ դեսպանության հետ, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության խորհրդակցություններով, որպեսզի հայկական հարցը եւ հատկապես Արցախի Հանրապետության դեմ կիրառված ագրեսիան այսօր չմոռանանք։ Եվ Իսպանիան նույնպես չգնա մոռացության, որովհետև եթե մենք այսօր չաշխատենք այդ ուղղությանը, թուրք-ադրբեջանական ուժերը ուզում են լեգիտիմացնել վերադառնալից Հայաստանից որպես ծրագրի մասնակից այս իմ առաջի գործնեությունները եղել է քաղաքական դաշտին իրազեկել հանդիպումներ ունենալ խորհրդարանում կենտրոնական խորհրդարանի падգամավորների հետ տարբեր խմբակցությունների ինչպես նաև սենատի падգամավորների եւ նաեւ կատարներ խորհրդարանում եւ տեղեկացնել չի եթին։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմում, չնայած որ պատերազմի ընթացքում արդեն այդ տեղեկությունները կար, բայց սա հավելյալ որպես դերակցություն եւ պատերազմից հետո հատկապես ինչ իրավիճակա տեղում եւ որ Լեռնային Ղարաբաղով որ դեր խնդիրը ավարտված չէ եւ այս ուղղության խորհրդարանում պատրաստվում է մի բանաձև որը որ սպասում ենք որ փետրվար ամսին ընդունվի, որտեղ որ կառավարությունն Իսպանիայի պիտի զորակցությունը հայտնի Մինսկի խմբի համանախագահներին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծումը միայն բանակցային գործընթացքով տեղի ունենա եւ ոչ թե ռազմական գործողությունների միջոցով, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական տարածքին իր զորակցությունն է հայտնում եւ հայ ռազմագերիների վերադարձն է պահանջում Ադրբեջանից։ Սա մի նախագիծ է, որը որ տեղի է ունեցել նոյեմբեր ամսին կոնգրեսում Լախակողմյան կուսակցությունը Կատալոնիայի հիմա պատրաստում է փետրվար ամսին, որ մտնի քվեարկության։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը ինչ որ բան խմբագրել է ձեր ծրագրերում, որոնք նախկինում ունեիք։ Ինչ նորություններ է մցրել, ինչ նոր ծրագրերի ուղղությամբ եք այժմ աշխատում՝ ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի։ Ծրագրի շրջանակներում մեր այսից հետո Արցախ սա բերեց նաև նոր փոփոխություններ իմ գործնեության մեջ, եւ նաեւ հնարավորություն որպես սփյուռքի երիտասարդ դեսպան, որպեսզի կարողանամ իրագործեմ Իսպանիայում այս կարճ ժամանակաշրջանում։ Առաջնային խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ շատ կարեւոր էր, որ պատերազմից հետ այցելեինք Արցախ, տեսնեինք Արցախում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաեւ լսենք Արցախյան պաշտոնյաների կարծիքը եւ անհրաժեշտությունները։ Մեր այցի ժամանակ եւ այդ հանդիպումների ընթացքում կարծում եմ, որ մեզ համար հստակ է դարձել եւ հատկապես իմ համար, որ ունենք այսօր սոցիալ-տնտեսական խնդիր Արցախում ապահովելու եւ Արցախի անկախությունը նաեւ Սփյուռքում օրակարգային հարց արկելու։ Այս հարցը նույնպես շարունակվի Սփյուռքից աշխատել իրազեկել եւ պայքարել Արցախի անկախության համար, որպեսի անվտանգային խնդիր մենք կարողանանք ապահովենք։ Ինչ եմ իրականացնում ես այդ ուղղության։ Հանդիպումներ եմ ունեցել Իսպանիայում, տարբեր ոլորտներում, իրազեկել Արցախի այսօրվա կարիքները եւ այդ հանդիպումների ընթացքում հնարավորություն եւ առաջարկություն է եղել անսահման երաժիշտների կառույցի կողմից, որը գտնվում է Բասկելի երկրում, որ Արցախին տրամադրեն երաժշտական գործիքներ, Արցախի երաժշտական դպրոցները կարողանան ավելի զարգացնեն եւ այդ զարգացումը ունենա գործիքակազմերով, այսպես իրանք ուղարկեն նաեւ ինչ որ ֆինանսական աջակցություն մենք կապ ենք հաստատել Արցախի երաշտական դպրոցների հետ, ինչպես նաև Արցախի մշակույթի նախարարության հետ անդրաժությունները, որ դպրոցները ինչ կարիքներ ունեն եւ այդ գրավոր ուղարկված թղթերը մենք թարգմանել ենք, սենսից թարգմանել եմ, ներկայացրել եմ այդ կազմակերպությանը եւ այս բայդրության սպասում ենք իրանց պատասխանին, որ տեսնենք որ դպրոցին եւ ինչքանով է իրանք աջակցություն ցուցաբերելու։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել պրեմիերա կազմակերպությանը, որը որ հենց օգնել եւ աջակցել է Արցախում դպրոցների հետ այս ծրագիրը իրականացնելու համար ծրագրի շրջանակներում նաև նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ խոսելուց հետո եւ Իսպանիա վերադառնալուց սկսել եմ գործընթացք քույր քաղաք մի ծրագիր ամբոստակահակի հետ եւ ասկերանի հետ, որպեսի քուր քաղաք հարաբերություններ ունենան եւ ըստեղի քաղաքային խորհուրդը հաստատի իրենց ստորագույն թրջակագիրը եւ նաեւ սկսեն գործընթացներ։ Գետերը հստակ չի ինչ գործընթացների մասին է խոսքը, բայց հիմնականում խոսվում է ուսանողների փոխանակումների մասին, դպրոցների մեջ շրջկրտական ծրագրեր զարգացնելու Սանտա Կոլմա դե Գրանայտ քաղաքում Ալկալիա միջազգային կառույցի հետ նախատեսում ենք Չլդրան գյուղում կատարենք մի դպրոցի վերակառուցում պատերազմից ընթացքում դա չի կարողացել իր ավարտին հասնել շինարական եւ հիմա այդ դպրոցը վերակառուցելու ենք եւ վերակառուցումը կարծում եմ որ լինելու է նաեւ սիմվոլիկ կարևոր քայլ որ նշանակում է որ ոչինչ գովված չի Արցախում այլ կյանք դեռ շարունակվում է եւ մենք եթե դպրոց ենք վերակառուցում, նշանակում է, որ մենք վերակառուցում ենք մի կենտրոն, որտեղ որ երեխաներ են գալու, որտեղ որ նոր սերունդ է լինելու։ Մեր նախնական զրույցում դուք նաև նշեցիք, որ առանձնահատուկ եւ ամուր կապեր ունեք նաև Արցախի հետ։ Կխնդրեինք պատմել, թե այդ կապերը ինչպիսին են եղել, ինչ ծրագրերի շրջանակում եք եղել Արցախ։ Իմ կապը Արցախի հետ սկսվել է 2019 թվականից։ Եկել եմ Հայաստան առաջի անգամ, եւ իմ ընկերը Արցախցի բանաստեղծ, առանձին Եվրոպայում Արցախի լավագույն մշակութային ներկայացուցիչներից մեկը Սլավիա Վիհարսունյանը ինձ ասեց կստանալու եմ Արցախ։ Եվ 19 <laughs> թվականին հոգոստոս ամսին ինքը տարավ ինձ Արցախ, մեքենայով գնացինք, 4 օր մնացինք Արցախում եւ 4 օրվա ընթացքում մենք շրջագայեցինք տարբեր շրջաններ, եղանք Կարվաճարում, Շուշիում, Ստեփանակերտում, Չլդրանում, եւ այլ տարածաշրջաններում եւ այդ առաջի այցը շատ մեծ տպավորություն էր այդ մեծ տպավորություն թողեց ինձ վրա նաեւ պատկերացում ընդհանուր Արցախի մասին որովհետեւ ես մինչ այդ Արցախի մասին լսել էի միայն հերոստանգերության խոսակցություններով նորություններով, ինչպես նաև գրքերի միջոցով։ Եվ իմ համար դա առաջին մայիսն էր Արցախ գտնվելը։ Դրանից հետո 2019 թվականից հետո մեր ծրագրերը եւ կապը Արցախի հետ ավելի ամրացավ, ավելի փորձեցինք համանգային գործընթացներում նաև ընկցել Արցախի վերաբերյալ հնդիններ եւ մեր կապը ավելի ամրապնդել Արցախի հետ։ Բավական մեծ համագործակցություն 19 թվականից հետո ունենք պարոն Երևանդ Հաջյանի հետ, որը որ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության Սփյուռքի վարժնի պետն էր, իր հետ միասին բավական նախագծեր ունենք Արցախի վերաբերյալ եւ հետո երբ Երևան դգնաց պատերազմ հիմա իմ հիշողության մեջ է դա գալիս ինքը ինձ մի հատ նամակագրություն գրեց, հենց այդ օրը ես իրան անդադ նյութեր էի ուղարկում, դե, հենց այդ օրերին աշխատում էինք ակտիվ բան, էլի պատերազմի ընթացքում։ Եվ ինքը նամակ ինձ գրեց, նամակ գրալությունից ասաց, որ սակիս իմ գործը արդեն այստեղ չի, ես մեկնում եմ կրվի դաշտ։ Ես դու պետք է շարունակես, այդ ինչ որ անում ես, պետք է շարունակես, շատ կարևոր է, եւ այնուհետեւ իմ ընկերոջդ կապի մեջ կլինես Վլադիմիրի հետ, իր հեռախոսի համարը փոխանցեց եւ ցավոքսետի դա արավ մեր վերջի զրույցը Երևանը զողվեց պատերազմին եւ հիշելուց մեր ընկերներին նաեւ ասեմ որ Իսպանիայից Յորդեմար քաղաքից Կատալոնիա տարածաշրջանից ունենք հերոս Արմեն Կնազարյանը Արցախյան պատերազմին մահացավ եւ ինքը հերոսի Արցախի հերոսի կոչում ստացավ if if Մենք հիշում եւ խոսում ենք հայացների մասին, հատնում եմ, որ իրանց ամենամեծ հիշողությունը եւ մեր կողմից հիշատակումը պետք է լինի իրանց գործը անմասնակել եւ խաղաղ պայմաններում պայքարը շարունակել է պետք է ասես մեր գործով մեր մեր արած աշխատանքով մենք պիտի լուսավորենք իրենց իրենց հոգիները եւ իրենց այն ինչի համար որ իրանք նահատակվել են Պարոն Հակոբյան հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում մեր զրուցակիցներին հնարավորություն է ընձեռվում իրենց սրտի խոսքով դիմել Արցախահայ հայությանը եւ ընդհանրապես հայությանը բոլոր նրանց, ովքեր հնարավորություն ունեն մեր համացանցային հարթակների միջոցով լսել հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարը։ Ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ Արցախում արդեն բնակվել է այս պայմաններում եւ այն ծնողները, որոնք որ երեխաներ ունեն եւ իրենք իրենց երեխաներին դժվար պայմաններում տանում են դպրոց եւ իրենք չեն լքում Արցախը եւ չեն լքում հայրենիքը, իրենք նաեւ այսօր պայքարում են նախընտրում են չլքեն Արցախը, նախընտրում են դժվարությունն մեջ նաև եւ շարունակեն այդպես դե ապրելով։ Բոլորին ողջունում եմ եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մենք իրար ավելի շատ սիրենք եւ ավելի կապված լինենք իրար հետ։ Պարոն Հակոբյան, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի ձեր բոլոր ծրագրերը, նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու գործում։ Հուսով եմ դեռ առիթ կունենանք Արցախում ձեզ հանդիպելու եւ զրուցելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարին։ Ողջունում եմ Արցախի հերոսաբար ժողովրդին, ողջունում եմ մեր ժողովրդին եւ մաղթում եմ խաղաղություն մեր երկրում, մայր Հայաստանում, Արցախ աշխարհում։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ Իսպանիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Սարգիս Հակոբյանը ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։ Thank you